naribajikin iya rupuasai sarikua mangi napina tatamba takwana si dia tahu lau risisi rajana pang Allah Ta'ala turu pada toha napawe pang Allah Ta'ala nakulamu labi'e rimakadane audzubillahi minasyaitanirajim rajim يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون <coughs> Yeshinina wa matapa eri wajikan ni masri kutu menang puasai pada toha pura ri wajikan na ri umma umma angkeri olomo sari ko mangi mu pada matapa lauri sisi rajanna pangalla ta'ala aga itala tepe am ah, bisalat dek ni tengkelinga papanasana ah. anti gruta pak dakwae ditujuna ye we itala eh, tep takwa tau lau riserjan lah ya, ah, eh, na pengala taala na yakia yero itala e tau sitongtongan na ya naritu irulena kuasai aleta na wedding ripugau sininna parentana pengalata taala nrengeri niniri sininna pappisangkana jejeru tala e eh, tahuri pangalla taala yanaritu irulene makuasai aleta Ah, serikua mangi na wadding ipigo siba madece sininna perintana pangalla taala naniari niniri sininna larangan-larangan nakuritu na yakia ya, e eh, sehubungan bawa itala itakwa eh, may gasana papanasana rilalna ako ra malabi eh makade aga tanra tanra na iro itala e eh. tau me tau taro ni bacang ki pole ri suratul bakara e eh, ri makada ne pangala taala a'ud billahi minasy syaithanir rajim alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun sekira-kira dapat betul nah ha? alif lam mim ini kita ewe dega agak batang-batang masyarakat itu mancaji wi apa tiruang risininna tau matapa eh ni kan kana na keluar ifong Allah taala sininna tau matapa eh itu tahu ia mata peri anu malin runge, andrange na pakede i sempanyange andrange na palawi anu di pakede lek yang ngingi andrange itu tahu ia mata peri periengi anu ri peturunge itu aku akona lebih eh andrange mata peri periengi anu di peturunge riolomu tu mana poleri sini nabi nabi bitteri mekuri eh, tu kita poleri sara jana pengalat taala makuto paro eh, nato priwi engkane tala e eh, asori mondri a ah, yana ye tanda tanda na tu mata pe eh sini na aye tanda tanda ya, wes tengah tengah na eh wadi jahaji eh angkemanan ni lau para di mana eh angkemanan ni sesta mana ye tetap perini pengalat Taala, tetap perini anu malindungi, tetap perini eh, agak-agak sena eh, iro eh, malaikat eh, dan sebagainya dan sebagainya. Eh, tetap kedek tu ni sempenyange, andrange eh, map beri tu ni betana eh, map palo tu ni puji pengalat Taala eh, dan seterusnya dan seterusnya ni ya kia. Eh, angka antre guru ta patap sirewe makada eh, ilalanna yewe eh, aya aya aywe tengen-tengen na malah desen na in tekan ke pengalah taala iro itala e infak de nasabat tanyamu bawang aku ilan na yewe aya aywe na pau pengalah taala iro tujuan na apalau we dilalal na pengalah taala na yakia lah na mori aya lenge angkato na pau pengalah taala amak ah, de pengalah taala na yewe e eh, suratul bakara wa mimma razaqnahum yumpikun na nia na palau e eh, iyan poler iyan na anu dipakai dalam yang ngengi <clears throat> jadi yero apa lawe ri la la la na puji pengala taala e mancaji bi selasewanna tanrana temetau e ri pengala taala magi na mancaji tanra e e ri emitor na teri pengala taala na saba yero e apa lawe Setengah-tengah namanya memang cuci wajib ridi na reko angka na pakadalege ki pengelataan barang-barang na sabak magi na waji na sabak angka apunan na tahue ri dalan na yero waramparatta ai na reko barang na reki pengelataan barang-barang seratus juta Eh tanya tu di punama na yero seratus e juta angka dua setengah persen koro eh apunan na tahue dua setengah juta koro apunan na tahue no na eh yang re dua setengah juta dua setengah persen boleh korang nangis seratus lah, dua juta eh betul nanang eh, eh mandi itu anu harang nah sahabat tanya anu tido tanya apa nak punat nata apa nak punana tau lengi iero ayana ah, iye eh nak kerja si sana andre guru tepa tepa sire maka dai setengah tengah na yero apa lawe di sisi na le lauri eh, anu na puji pengala taala anu na pengala taala ditulun na itu eh, eh ma ma kesana eh to mama lae eh di dipiarane anak-anak miskinnya dan sebagainya dan sebagainya ah itu adalah sesuatu yang sangat penting eh sebagai karakter seorang yang bertakwa nah sahabat setengah-tengah Eh, wadi saja haji tempat tepe dari pengalat Allah, tempat tepe dari malaikat, na tempat tepe dari surona, tempat tepe dari asri mondrina. Na ya kia di tujuh napa lawe wadi jaji ang kecil dek kro betul na agata sana ah ya mana kicet dek tanah mak tu kutu kicet dek mak pelau oh, magi na sama ya yer biasa orang perangge, ah terima kerja na ya saja sapai. Naya saja pulangi. Naya saja bertangan-tangan sebari nangka. Padahal setengah tangan na. Anu pura na pekan kami. Mana ya pun Allah Ta'ala. Ini misapa ini sebab ini. Toyor dali eh. Ilulungan nariku isapa eh. Ilulungan nariku isapa ini sebab ini. Nakil remeti pun Allah Ta'ala. Isapa. Nanti amwa bawang. Ilalan na ia bi suratul bakara. Napa nesangki pun Allah Ta'ala. Eh makadai iya ru apalawe. Eh eh, bertanggung eh, merupakan salah satu ciri daripada orang yang bertakwa. Namun ki surat Ali Imran eh, yang dari itu si, di kelompok ayat ia ro eh, menguli eh nangulirengi pengalaman Ta'ala maka daripada lawan nome pada perimanan nome lo eh, betul nenang lo adam pernah pengalaman Ta'ala nania pemalak na ina surga pamasina eh napa sidengeng ni tau mata tau me tau eh lil muttaqina uiddat lil muttaqina eh napa sidengeng ni tau me tau eh ni kan ayar kang eh, tau me tau eh nomor sidi alladina yumpikuna bisarrai wa darrai ya naritu tau iya apa lawe oh, eh? ribet tu masa genana andrang ribet tu macipina ayana ah, ye nakara de guru tapat tafsirewe eh. Eh, boleh kue dua bawang eh kelompok ayak-ayak nak aku rangi eh, nama nasalat dek nama kedai. Eh iya ro tahu mata pek tahu me tahu eh di Allah. Salah satu cirinya yang utama yang hari itu nak puji mapalau we rila lala nak puji pengalat Allah. Nak puji pelawi warang parana masih dekangi warang parana pasu isak sekena pasu isekep pitarana eh andrang ngemak bagiang iro anu eh sitin aja ya bagiang eh matulungan ngi iro anu sitin aja tulung polo di paramparana na sabak sitongetongan na maka sena tu ega tau mamala maka maka sena tu ega tau perlu itulung eh ritujunna warang perangi jadi iro eh, idi eh tomat eh eh setengah eh, tengah de gaga lalang de na tu masa padale de gaga lalang na tu rakyat agama ta de tu masa padale mancaji seakan-akan mancaji waji iru asa perdale na sama sininna iru pakai ta Ema eh, perlu mana ngikut itu eh, modal lah. Nari kutu mas tempa ajang. Aga modal ta. Eh, angka betul paketa. Nari ko tamela ma puasa ang kaputu mo dalata. Ah, gero mo tak perlu ang kaputu andre wat dinggi bukang andre wat ding yang di subu. Eh, nari ko eh tamela na mas ma ma sana ma pasu sakai mana sami mana ni ada perlu ki, Eh, modal lah perlu ki barang parang. Ah, apalagi aku telah menteri Makkah. Maka aku telah menteri Makkah kira-kira terlalu puluh juta apa gana. Eh, betulnya yang rika Makkah. Jadi, ya di umat selangnya di sisa nabat ding. Eh, dia nak tu masa padalek eh ah ye mero bawa maka de ye ro asa perdale eh maka tu ega carana ana ye ro cara-cara iya siti na jae e eh, rio di masa padale ina ritu cara-cara iya eh si cocok eh si bawa patrona agama ta sini ngomong selama lebih aku ni kafang ipagang ke riolo eh, siruntuk kita ilan ne subuh be mamori na babarak e pangala taala wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.